Vous nous avez accordé votre confiance. Nous ferons le maximum pour en être dignes. Merci encore chaleureusement à toutes et à tous. Kalabehaz Maureko herriko etxeain zinangia, diskurtsua urrentuik, hoek agurtu nahi mea berria behaz, bai, Louis Labado aldi juntan eh, mea hiz. Ce je suis vraiment maire. J'ai été donc euh, élu avec 17 euh, voix contre 6, sans surprise, quoi. Hala eta naiz eta urrentzian ez estatuik izan den, hatxarrian mauleko kuntseliarat juitia debekatuik izan zitzaikun kazetalaier, COVID-19 eta be neurriak dela eta. Hatik, berrogei bat jenten aintzinean eginik izan den diskurtsuan, eskerrak eman ondotik, baloriak, be baloriak, ohitazi ondotik, azpimarratuik izan da maule eta sibeuan interesen ABA jokatuko zila, azpimarratzez maule eta sibeua uskalerian batuko ziela. Eta demokrazia eta gardentarzuna bermatuk ziatekila ohitazi ondotik, behin eta berriz errepikatu du ower, ower batzari huna eginik zatekila behaz mauleko herriko etxean oaitik aintzina. Gérer une ville comme Moléon, ce n'est pas la guerre civile, hein. loin de là. Quoi. C'est la mise en commun de toutes les compétences. Si certains veulent s'intégrer dans la démarche, eh ils sont les bienvenus.